Blue, Blue, Ganja Groove, a sua conexão com Tchau, Tchau, Tchau. Yes, wanna big up Rádio Fiscal. Gandia Groove Sounds, toda a rapaziada de São Carlos, big up! Cidade Verde Sounds na casa, muita satisfação. E a bless! Yes, I'm a living far away from a Babylon Oh, Yes, I'm a living far away from a Babylon Yes, I'm a living far away from a Babylon war. No, no, no, no. Oh, I'm a living far away, come from a Babylon war. See, oh, every day, every night in the streets, they are naughty dread suffering. Living a dream about reality. Oh, we are losing everything. Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked, wicked man. Soldiers of policy. Yeah, my hills away from Zion now. Yeah, His Majesty has already said. Until it's time, getting to the train. From Babylon, go away. See, I'm a living far away from a Babylon. Oh, yeah, now I am a living far away from a Babylon. Oh, ding ding ding, na I ding ah, I'm a living far away from a Babylon. Oh, yeah. Yes, I'm a living far away from a Babylon boy. Now, so fire burn, fire burn Babylon, and doesn't take a little longer. No, no, no, no, no, no, yeah. The politics, he don't hurt me, only make us all stronger. Cause in the day of judgment, Father will do justice to all of you. Hey! So twist up the ganja and pass it around. The system will fall to the ground. Now I'm a living far away from a Babylon wine. Yes, I'm a living far away from a Babylon wine. You see, no, no, no, I'm a living far away from a Babylon wine. Yes, I'm a living far away from a Babylon wine. The beat of master, the boy. boots on fire. Eu tô vivendo muito longe desta babela E dentro de eu e eu Yeah, yes, I'm a living far away from a Babylon war. No, no, no, no, no. Yeah, the master, let's live far away from this Babylon shit. Yeah, man. Rastafari first. Yeah, man. Big up, São Carlos Rádio Fiscal, Ganja Groove Sounds, The Play Radiola Dub, Cidade Verde na casa. Boom shot. que passa é minha chance pra crescer Me fortaleço a cada passo da vida A seguida já sempre irá nos proteger Trazendo remédio que cicatriza a ferida Tudo que passa é minha chance pra crescer Me fortaleço a cada passo da vida A seguida já sempre irá nos proteger Trazendo remédio que cicatriza a ferida e permaneço na vibração positiva A fonte de poder me a cannabis ativa O que me interessa é meu caminho pra viver Não discuto a vida alheia pra não me me arrepender não Correndo sempre atrás da revolução. Tropecei, peguei a pedra, comecei a construção Meu castelo tem altura pra chegar até o céu Não é firmado na areia como a torre de Babel não Nem vento nem que furacão vai derrubar Nem chuva nem que inundação pode abalar E pra cair só por vontade de ser lá Mas eu vou estar tá sempre pronto pra de novo levantar E isso, tudo que passa é minha chance pra crescer Me fortaleço a cada passo da vida Sei que já já sempre irá nos proteger Trazendo remédio que cicatriza a ferida Tudo que passa é minha chance pra crescer Me fortaleço a cada passo da vida Sei que já já sempre irá nos proteger porque aqui estrada não é surra, vir pra nenhum caminho O mesmo campo onde tem flores tem também espinho Prefiro andar debaixo da luz que é pra me proteger Saindo da sombra dos urubus que querem me deter O aprendizado que tirei daquilo que foi dado Ponho na frente da visão pra não deixar de lado O que dos seis tem meu lugar dentro do seu reinado E na vivência raça para e nunca derrotado Eu e meu conquistador, que uma falta de amor Celebrando a verdade e a vida Vou celebrando a verdade, ei, ai, ai, ai. Tudo que passa é minha chance pra crescer também. Tô Tudo que passa é minha chance pra crescer. Me fortaleço a cada passo da vida. Sei que já já sempre irá nos proteger. Ai, puxa! A Babilão sempre tenta nos confundir. O homem bom que a tradição destrui. Pela aparência, não pela essência, julgar Com suas mentiras quer nos contrair Mas eu não caio em armadilha de manipulação Sou vacinado contra malícia e corrupção Meu próprio quadro eu carrego com muito amor Seguindo as leis que meu mestre ensinou yes. Todo novo dia uma nova chance de aprender Toda nova fase uma nova escola pro ser um passo à frente e nenhum para trás Por entre a trilha aberta por meus ancestrais Tudo que passei é minha chance pra crescer Me fortaleço a cada cada passo da vida Sei que já sempre irá nos proteger Trazendo um remédio que cicatriza a ferida Tudo que passa é minha chance pra crescer Me fortaleço a cada passo da vida Sei que já sempre irá nos proteger Sei que já sempre irá nos proteger Sei que já sempre irá nos proteger Foi trazendo remédio que cicatriza a ferida ei, ei, ei, ei. Vamos! King Selassie, I do Rastafari Thank Venha a essa tribuna para discutir o tema da violência e a sua associação com o comércio ilegal yeah, da droga. Vossa Excelência traz a debate no plenário da Casa uma questão de relevância inquestionável. E eu, e eu, e eu cumprimento por esse tipo de abordagem que faz. É preciso abrir o debate para desenvolver o um modelo mais adequado à nossa realidade. No despreparo da polícia do despreparo da polícia são pessoas que usam maconha. Que usam maconha. a mano. Maconha, por exemplo, sem que o consumo prejudica sua vida social e produtiva. E não apresenta risco à sociedade. O modelo atual de tratamento da questão das drogas fracassou. Fracassou. appetite similar. Bengala is under pretty marijuana. I said pretty the Bengala is under pretty marijuana. But there's a plain raggy day that give me meditation. Yeah, there's a plain raggy no that give me For Boy, boy. But Babylon I was telling I'm a fool And doesn't take sexy me not to hire But I don't need no permission to prove The only truth I bring it to high high Yeah, I said free the Nigga like Legalize ganja, pretty the marijuana and it's a pretty sense similar Legalize ganja, pretty the marijuana the righteousness how I had been inspired by saints in living life how what we deserve. Keeping our word in the roots, tradition so plenty, don't take in the river from the curse. Yes, just from the seed has come the fruit. And from my father discovered a you. Hey, open your eyes and hear what I say. This medicine that I used to meditate. Whoa, yeah, you free the sense similar. Legalize ganja, free the marijuana. And he said, give me something similar. Nigga like his ganja, pretty marijuana. Yeah, the marijuana. I love it, my baby. I love it, I love it, yeah, yeah. And he said, and he a pretty sense similar. yeah, you my darling sensitivity. Ah, it's a pretty They got like it's ganja, pretty marijuana. I ah, said pretty They got like it's ganja, pretty marijuana. You marijuana. I love you to my heart. purificação, erva da consagração, sim. Não apresentamos pra sociedade. Fire! Cidade Verde Sounds. Elevate your mind as I will tell you. Cidade Verde Sound System Frankie from Jamaica. Meditation time. Oh, oh, oh. Elevate your mind. Yeah, boy. I said, people, meditation time, meditation time. Oh, oh, oh, oh, oh. elevate your mind. Oh, my people elevate your mind into Jah just penetrate. Jah is here in all I can see and don't have no fear. He's conquering me and he is the lion of the prophecy. Almighty Lord, don't shalt believe. Feel the Irish of God. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I said, people, yeah. meditation time, meditation time. chalice and don't keep no malice. Lick up your chalice and don't keep no malice. Brrr, not I eh, don't keep no malice. Why? said, People, meditation time, meditation time. Logo, walk upon, elevate your mind. Yeah, I, I said, People, yeah, meditation time, meditation time. Logo, walk upon, elevate your mind. Babylon. Boom! Enjoy meditation. Boom! natty nachi wa good meditation. And it's a good meditation. Make me sing a song a sixpence, no pocket full of dime. Watch all the time and you know nothing about no crime. Get up in the and praise and culture. positive vibration. Yes, Cidade Verde Sounds, featuring Ranking Joe from Jamaica. Salve, rapaziada. Isso aí, one love. Who don't love to see people elevate to a higher level full and terrible. Like Goliath, we come to burst your head with a spiritual feather. You don't love to see when we take one step further. You would be happy even if you so we get murder. Well, listen them words, yeah. Them come to burn bad mind people like fire. Now, now, they don't wanna see just children prosper. They don't wanna, but we're gonna. We don't wanna see just children prosper. They don't wanna, but we are guided by Hosanna. He was the man say, yeah man. Remember, this world from the first day as you enter, automatically you become a contender. An opponent of someone who put you on the agenda. No one to see you strive, only one drug you don't under. To guide it at the people future, no free cobia. Ghana, your man, with them back like soda. Still Rastafari keep the righteous soldier sober. So while them snares we a step over, even though they don't wanna see just children prosper. They don't wanna, but we ninja fi sell fi get no cash. But my people pan them fire me a dash. No want to see me achieve me a go burn them to wash them would do mine to see junk our feet pan me carcass. But them not go live to see that. They don't wanna see just children prosper. How could they wanna send police to cut me marijuana? They don't wanna see just children prosper. Velho da Master Mix. Drag you don't under To blanket other people Tryna fret hope ya Gonna hope ya man with back like him soon Alex Fitawari, diretamente da Jamaica. Bonfire! Epa, feelings. Watch it. rejeito apenas quem quiser mudar. Meu jeito de viver, que é meu jeito de pensar. Nunca fui de entregar o ouro pro ladrão. Mantenho a energia positiva em ascensão. Fecho a porta e a janela mal não poder entrar. Faço a meditação que eu lindo forças pra lutar. em Emmanuel, é que vem nós todos ajudar. No dia do julgamento que está perto de chegar. Eu digo sim e não vou aceitar. Manipulação em minha forma de pensar. Eu digo sim, eu não quero saber você De doutrinação que me impede de crescer Eu digo sim, não vou aceitar Fala mal do meu cabelo, minha planta, meu lugar Digo sim, eu não quero saber Já fui ensinado pela vida, combateu e eu rejeito Quem quiser mudar meu jeito de viver, que é meu jeito de pensar, yes Consciência ativa derrubando a contenção Dando graças e louvores a arroba o leão Ai não, ai não, ai não Rejeito a Babilônia, rejeito a eu E eu rejeito a Babilônia eu sinto sim e não vou aceitar Manipulação em minha forma de pensar Eu digo sim e não quero saber De doutrinação que me impede de crescer Eu digo sim e não vou aceitar Falar mal do meu cabelo, minha planta, meu lugar Digo sim, eu não quero saber De doutrinação que me impede de crescer E eu rejeito quem quiser mudar meu jeito de viver, que é meu jeito de pensar, eu não vou aceitar. Yeah, é rejeito a Babilônia, rejeito a Babilônia, eu e eu rejeito a Babilônia. Eu e eu rejeito apenas quem quiser mudar. Meu jeito de viver, que é meu jeito de pensar, ah, yes. Consciência ativa derrubando a contenção, dando graças e louvores a o leão. Aí não, aí não how não know, yeah man, yeah yeah Se te enxergo além do altar, julgam minha situação E quem ao me ver queimar, yeah, a minha meditação E por onde quer que eu vá, sempre haverá atenção Porque não costumo andar seguindo a multidão. Eu e eu rejeito apenas quem quiser mudar. Meu jeito de viver, que é meu jeito de pensar, eu não vou aceitar. Não, não, não, não, não, um rejeito a Babilônia, rejeito a Babilônia, eu e eu rejeito a Babilônia. Double White of Master. Rejeito a Babilônia, rejeito a Babilônia, eu e eu rejeito a Babilônia, rejeito a Babilônia, eu e eu rejeito a Babilônia. Vai a Babilônia, Cidade Verde Style. legalize a canja. Oi, legalize a canja. Oi, oi, yeah, yeah. Original Cidade Verde Salto. De leste a oeste alimentando a fogueira. Acho estranho essas leis que aqui existem. Algum motivo deve ter pra eu não poder plantar. Se do chão nasce como o trigo que alimenta, quem é que pode proibir a semente brotar? É que o governo corrompido toma conta do sistema e não permite o que o dinheiro não puder pagar. A ignorância causa guerra pela terra e a fumaça do saber pretendem apagar. O homem sabe iluminado pela Eva Disse que tudo que é dado é pra se usar Saiba que tudo tem o seu poder e seu valor Cabe a você reconhecer e estudar com amor Tenha ciência de que sabe a nossa natureza E pare e pense sem besteira, legalize por favor E legalize a ganja uh. Legalize a, a ganja Din, din, din, oi uh legalize a ganja, legalize a, a ganja. Nossa ciência que tanto se faz lembrar As propriedades dessa planta cansou de provar Até ministro renomado pela mídia Fuma da erva quando necessita relaxar quem quer balada tem rachixe pra se alegrar. Pra refletir tem do soltinho pra se acalmar. Pelo sabor fumado, canque que é legal. Na falta dele, o paraguaio não cai nada mal. Se quer se conhecer, esse é o remédio natural. Vindo da mata pelo índio, nasce no nosso quintal. Possibilita nossa mente a transcender. Abre o contato de eu e eu, olho que tudo vê. Esse é um grande atune para você perceber que a nossa consagração não pode perecer. Oi, oi legalize a ganja, oi oi, ei, yeah, yeah. E a ganja, legalize a, a ganja. Ilegalize a ganja, oh legalize a ganja. Na, na, na, na, na, na, eu digo bolo fino logo cedo após o almoço de vestir vem de meditation Na moral eu vou seguindo E bolo fino logo cedo após o almoço de gestir vem de meditation Na moral, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah, yeah. Oi, legalize a ganjoca release your ganja. Come on, free the marijuana. Other one, LSD. Big up to Virgin Sounds. Free the chalice. blaze a fire, say click like boom. Every time I'm chilling out with my crew, and I'm licking up the chalice here, ain't no food. Rowing up, my mind goes right to the moon. Burn this fire, say click like boom. Every time I'm chilling out with my crew, and I'm licking up the chalice here, ain't no food. Rowing up, my mind goes right to the moon. I righteous man, don't give my mentality runs with Selassie I use. In our days we live in dangerous time, so I want my family always by my side. Yeah. To walk away in the streets at night, I got to keep my eye open, no pain, no cry. But I don't go with it tight, Rasta man no fight. I have my hit lock, not a sword untied because Zion is waiting for me and I ain't got time to lose in pure support, you know. How I do them, how I do them, them, I them, them. Under the sun, everything is the same thing. Respecting life, no gun to push. No, Rasta, no Hitler, Rasta, no George Bush. I don't believe in everything that I see, so I don't do to others what I don't want for me. A bond is a fire, say click like boom. Every time I'm chilling out with my crew, and I'm leaking up the chalice, here ain't no food. Blowing up, my mind goes right to the moon. Bundies a fire, say click like me. Every time I'm chilling out with my crew, and I'm leak, not the chalice here ain't no food. Blowing up, my mind goes right to the moon. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bye. Say Rastaman, oh, what he heard. I been the man, oh, he does a abongomano wikimon abongomano layo yeah. Boy, yeah. Sarastamano he's the lion that is written a prophecy He's the light and almighty love and he's conquering you and me This a time so much corruption, so much fake asses I see They are rebel every day, don't get no pay from the policy People in the street don't take a break to their mind To think about it where they go and he divides, Living cause Jah must ever see by the human beings alive And Rasta don't deal with no public merchandise Cause in my blood run the descendants of King David the Holy Grail Elijah use the emperor and Emmanuel I say Elevate your mind, feel the sounds penetrate uh. Unless you give, giving more penetrate. So people, yeah, your meditation time now. Uh, I miss a bun, this a fire say click like boom Every time I'm chilling out with my crew And I'm leaking up the chalice here ain't no food Blowing up my mind goes right to the moon Bun, this a fire say click like boom Every time I'm chilling out with my crew And I'm leaking up the chalice here ain't no food Blowing up my mind goes right to the moon yeah, yeah, yeah, yeah. Say Rastamano, what you A bingy mano, we done. A bongo mano, we kiman. A bobo mano, lion. Yo, yes, Rasta is a peaceful man, yeah. Peace and love to all and I. Cidade Verde Sounds. consegue entender que o tempo é de percepção. Tocar o fundo da força que vive a chamar em tudo que se vê. Não adianta correr, não vai longe a sua inocente intenção. E cedo ou tarde a do sonho em que vive, não dá pra esconder. Ei, em um monte de areia, a casa facilmente irá vir ao chão. A palavra é rocha que prende a surra as duas pernas, irmão. Ei, e porque se esconde aguentando sozinho a herança viver Espiritual vivência, aliança perfeita entre eu e você é isso. sou um gigante com a força do leão Levo a coroa no coração Sou um gigante com a força do leão Levo a coroa no coração Tá qual a água da chuva, desvio do monte e existo a pressão E a certeza da causa e efeito revela o que devo saber Ei, liberto pra meditar sem fugir dos ensinos do rei Salomão Batendo sem sentido, minha arma põe a Babelã pra tremer Ei, em um monte de areia, a casa facilmente irá virar ao chão a palavra que é rocha que prende as suas duas pernas, irmão. Ei, e porque se esconde aguentando sozinho a herança viver? Espiritual vivência, aliança perfeita entre eu e você. Sou um gigante com a força do leão. Levo a coroa no coração. Sou um gigante com a força do leão. Leguevo a coroa no coração O que é pra mim nada pode esconder Sinto a glória é vindo de eu e eu Integração com o poder da trindade Fiel lutador me escolheu O que é pra mim nada pode esconder Sinto a glória é vindo de eu e eu Integração com o poder da trindade Fiel lutador Ei! Hey. Yeah. Ah, ah. Eu sou um gigante com a força do leão. Levo a coroa no coração. e Yeah, de arroba de One, blessed to the All and I. song, yeah. Oh, yeah. master, meu E boas ações semeai, Livros, lições, estudai, Além das ilusões, enxergai, Boas ações semeai. É muito fácil viver sem pensar de onde vim e pra onde irei. Juntando grana pra poder comprar bibelô, som do gozos pra te enfeitar. Mas saiba já que nada disso vai te erguer sobre os outros no reino de Deus. Conhecimento é a chave da porta que guarda a revelação. Que tudo que você plantar irá carregar. Oiê, oh mano. Eu disse tudo que você plantar, irá colher e carregar. Atrai a inveja e as más vibrações, exibindo seus vestes reais. Julgar que suas concepções fazendo melhor que o outro. Conceitos nada mais. Nunca olhou pras estrelas e sentiu-se parte integrante da mãe natureza. Nunca notou que as aves vivem na mesma ambição. O corvo e o pavão Olha que o que dá valor para o homem nunca foi passível de preço, não. Pois sei que vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Eu sei, eu sei que vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Double eyes, master, double. suas ações semear. Livros, lições, estudar. Além das ilusões, enxergar. Yeah. E boas ações semear. Oi, oi, é fundamental ao nosso crescimento o estudo das leis naturais e o cultivo de boas ações Para colhermos a paz é. E o cultivo de boas ações Para colhermos a paz é. Cidade Verde Sounds, álbum CMA em 2008. Yeah, man. Greetings to all and I. Holy Manuel I. Joe. Rastafari the first. rapaziada. Ganja Groove Sounds, dub play, Radiola Dub, todo o pessoal de São Carlos, Rádio Fiscar. Muito obrigado, Cidade Verde Sounds na casa. É isso aí. Big up! Joe Rastafari! Muito obrigado pela oportunidade. Boom Shot! noite a todos os ouvintes sintonizados em 95,3 FM Rádio Fiscal, começando mais uma segunda-feira, programa Gandia Groove, o seu programa de Reggae Vibes. É isso aí, programa gravado aqui, já deixar um salve Biga Johnny, Dub Mastor Adonai. É nóis. É nóis. <laughs> salve, rapaziada. Programinha gravado, né, do fim de semana do feriado aí. É... Espero que todos os ouvintes curtam mais essa oportunidade de trazer mais, mais artistas para mostrar para vocês aqui a sonzeira. Vamos trocar uma ideia e também curtir um, um, show aqui pelas ondas do rádio, em breve, né? E, bom, alguém quer fazer uma. Ah, fazer um salve aí, né, mano? <laughs> Salve, salve rapaziada. É. Obrigado pela oportunidade aí. É um prazer estar tá podendo fazer essa vibe aqui com a rapaziada de São Carlos. Isso aí, satisfação. Então aí vindo de viagem, né? Então é. Então na estrada faz um tempo aí. É, Conta pra gente o que vocês fizeram aí. Pô, estamos longe de casa, acho que faz umas três semanas já. Fomos pra Maringá, tocamos lá no, no, no Porto Café, depois a gente foi pra Sampa, tocamos em CCPC, no Espaço 8 Bits, duas vezes no CCPC. E agora vamos, a gente tocou ali em Piracicaba também, no barzinho. Agora vamos tocar com a rapaziada do Play em Araraquara. E fora as gravações que a gente fez, gravamos os caras do jazz na guitarra, um, o irmão nosso é o Thiago. Gravamos um sax também, que foi foda. Gravamos o Dubiterian, temos coisa nova também. Ah, Estúdio do Quilombo também. Fizemos, fizemos umas mix com, lá, com, tá. com, o Quilombo, que foi, foi coisa linda. <laughs> É isso aí, aproveitando o rolê, né? É, aproveitando ao máximo e que tá aí, dando. Quem, quem que foram os, os camaradas que, que, que chamaram vocês, que fizeram o lance com vocês em cada cidade? Como é que foi? Foi da hora? Então, pô, por enquanto tá sendo 100% 100%. 100%. Lá em Maringá foi, a gente fez o... Foi o pessoal da casa mesmo que organizou o evento com a banda Mamaquila. Lá bombou, deu umas 700 pessoas, assim. É... Aí em São Paulo aqui foi... O primeiro dia foi com o Microdub no Espaço 8 Bits. Eles mesmos que organizaram o evento. Foi, foi bem legal também. A gente gravou eles com a máquina ali separado. Depois a gente vai fazer... Vamos lançar alguma coisinha junto. Fazer um dub em cima do dub que eles fizeram lá, que eles são sei se vocês conhecem o trampo deles, é uma bandinha assim que toca toca dub, tá ligado? Da hora mesmo, bateria eletrônica, pau baixista nervoso, o Ruizão, que fez o contato com a gente. E CCPC, né, com FEPA, né? É, no... a gente tocou com FEPA no sábado, pessoal do, do Muamba Sounds lá, interferência. interferência, presente, tudo. E terça-feira com o Stranja, pessoal do, do Reggae Matic, é o Will e tal. Na Ridinha. Na, na É, na Pressure, de Drop. É, na Pressure, de Drop. É, ah, da hora Pô, foi da hora também. Terça-feira foi coisa aí, linda. Foi uma vibe. Aqui em Piracicaba, o Dobitera engatou. A gente fez um sound num barzinho lá, Estação, né? É. Bem legal também, tinha uma rapaziada. Rolei agora, até agora, todas as festas aí foram big up total. <laughs> Firmeza. E aí, essa de Araraquara, hoje encerra é, o rolê. Essa de Araraquara encerra, a gente volta pra casa aí que voltar a trabalhar no estúdio, né? Que tá, tá foda. <laughs> Bom, então, fala, já que você falou do estúdio, fala aí pra gente quem é o, o Cidade Verde é, e qual que é, e quando surgiu, onde surgiu, qual que é a onda então, do Cidade. Né, a gente é de Maringá, né, Paraná. E lá é, a cidade é conhecida como Cidade Verde. Então tem bastante coisa na cidade com esse nome, a gente resolveu criar esse, esse grupo aí, Cidade Verde, é, em homenagem à cidade, tanto é que nosso símbolo tem aqui, ó, a catedral, que também é um dos pontos turísticos da cidade, é uma igreja que tem lá. A gente começou com uma banda. Uma banda era meio que uma big band, assim, 12 pessoas, e a gente tocava cover, uns, um, coisa roots, assim. Pô, foi um aprendizado da hora. Daí depois a gente seguiu, assim, eu e o Guilherme, né? Mas que começamos a fazer as produções no estúdio, gravar e tava meio complicado o negócio da banda, muita gente, os caras eles estavam em outra proposta, eles queriam estavam buscando outros caminhos aí na vida deles. E a gente decidiu seguir, né? E aí tem o, Ko o Koala também, tá sempre com a gente aí produzindo, toca sax com a gente. O Cres também, que tocava teclado na banda, sempre dá uma força. A gente continua, todo mundo ali integrado, só que agora fazendo o show mesmo, tá mais eu, o Guilherme e o, e o Koala às vezes. Tem alguma participação assim de da rapaziada do, do do local. Explica pra galera é, como é, qual que é a onda do, do, do dub que você faz, a produção, live mix, que que, qual que é a onda da apresentação do Cidade Verde? Então, é, a parada que a gente faz, assim, é foi criado pelo Mad Professor, é, que é um estilo de tocar com ao vivo, é, com o estúdio no palco, né, ao vivo. Como se fosse fazendo a mixagem da música, que já, foi, já tá gravada nas trilhas separadas, com é, uma mixagem analógica, né, só que ao vivo, no palco. E aí é aquela história do dub, né? King Tub, ele perde assim os efeitos. A gente usa o Space Echo aí, reverb e faz aquela, aquele clima assim do dub, mas assim, o nosso show ele é bem reggae, porque apesar de, ser, de ter bastante efeito, bastante dub, assim, as músicas que o Guilherme canta, assim, ele canta, não, é, não são é, versões dub do vocal. Ele canta, tipo assim, a letra mesmo, né? Como se fosse uma banda, assim, só que o arranjo eu faço na mesa, tipo, eu faço assim o ridinho, ele é inteiro liso assim. Todas as horas tem todos os instrumentos. Daí, por exemplo, para criar os climas assim, tirar os instrumentos, fazer o arranjo da banda, a gente vai fazendo ele na mesa. Né? Cada, daí cada balada, se você gravasse assim a apresentação de cada festa, é sempre diferente, né? A mix que sai lá na, na parada. Ah, nossa, cada vez sai de um jeito. né ué. E fala, Vitor o gancho, fala do seu trampo, Guilherme. Pô, cara, eu tô aí, a gente tá. Estamos trabalhando aí, eu e o Master Studio 2, a gente lançou um CDzinho agora aí, Guilherme Adonai, CMI, lançamos faz uns 6, 7 meses. Já eram umas, umas já eram umas produções é, de certa forma meio antigas assim, lance de burocracia, burocracia, <laughs> quer dizer, de CD, a coisa demorou um pouquinho, mas aí graças a Deus saiu. E tá rolando aí, estamos divulgando esse CDzinho e já, já mostrando bastante coisa nova, porque esse trabalho já era um trabalho que vinha um pouquinho antigo, então Hoje a gente. Hoje a gente está tocando aí já algumas músicas do CD e bastante coisa nova também. Que a gente está lançando, vamos lançar um disco agora. Se, se der tudo certo, daqui a uns dois meses aí, participação do Ranking Joe da Jamaica, tem uma participação do Mad Professor que talvez vai sair também. Então estamos querendo lançar logo mais, lançar mais um CDzinho pro final do ano aí, com produções minhas aí, do Master. E é isso aí, cara. Estamos produzindo aí com a força de dia, é nóis. É, é legal que você falou é, das participações do, do CD que vocês estão para lançar e tal, que estão na expectativa. É, já aproveita o gancho aí. Vocês tiveram uma visita legal lá no Estúdio 12, né? Comenta oh. um pouco aí como é que foi essa experiência com o <laughs> pai da coisa, né? Então, Tivemos tá. algumas visitas, né? É, porque ele foi lá, na real, lá em casa umas quatro vezes já. <laughs> o Med, né? O Med, é, Med, Professor. tipo, a gente, foi, a gente tocou lá num Pô, tava sem pretensão nenhuma, né? A gente tocou lá no festival que teve, no Reg for Life, e o Média ia tocar. Aí ele queria gravar uma mina que cantou com ele. E aí os caras falaram que a gente tinha um estúdio e tal. E aí eu tava só querendo tirar uma foto com o cara, <laughs> e os caras chegaram e falaram pra gente pra ir lá no estúdio, gravar a, a Gra. E a gente combinou de no dia seguinte ir lá, daí ele chegou antes da, dela chegar, a gente fez uns dub, fez uns vídeos, trocamos umas ideias. Aí depois no dia seguinte ele voltou lá de novo. Ficamos ali trocando uma ideia também. Pô, tiozão é foda, né, <laughs> velho? É foda. Uhum. Aí ele foi embora e voltou depois de um mês e meio, mais ou menos, trouxe ali aquela máquina pra gente aí usar agora no estúdio, usar ao vivo também. Que essa máquina aí, inclusive, já era, era dele, tá ligado? Ele já gravou até o Yabiu. No <laughs> então, assim, já veio abençoada, tá ligado? Não, tá, né? vários outros malucos. O cara mostrou pra gente as, as, as, as, sessões de gravação que ele tem ali. É tipo inacreditável, assim, porque o cara precisa. De, pra ele mostrar esses trampos que ele tem, ele precisa de um lugar que tem uma mesa de som e uns monitor de áudio, né? Porque ele usa essa máquina aí com. Então precisa ter oito entradas, né? Aí, pô, o cara ficou felizão. Chegou lá, a gente tinha as paradas ligou começou a mostrar as é faixas do Michael né? Jackson. Tem, né? Não dá tá pra ele mostrar no show, ele tem muita coisa Michael Jackson. Pô, cara... Tem Bob Marley, tem Yabiu, tem Michael Rose, tem Luciano, todo mundo ele tem ele, né? <laughs> o que você quiser, o cara vai. tem ali pra tocar ao vivo, fazer um dub, é coisa. É coisa linda mesmo de se ver. Caralho. <laughs> Pô, a gente. Eu nem esperava que isso ia acontecer. Daí ele perguntou, ó, você tá Tô, tô, tô, indo da, da, Inglaterra aí, você tá querendo que leve alguma coisa pra cá tal. Eu falei, pô, traz uma máquina daquela sua. Ela falou, tá meio brincando. Cara, e o tiozão é, pô, gente boa mesmo, 100% no último, assim. Cara, imagina só, né? Cara, um dos pais do dub aí, né? Contemporâneo, assim, mas já tem uma história nervosa, um dos maiores produtores de hoje em dia. E o cara vê a rapaziada, assim, ele respeita, né? Tipo assim, a nova geração, tá ligado? O filho dele. O filho dele é da nossa idade, tá ligado? Então ele vê ali a gente né, no corre, acha da hora, dá uma força dá uma mesmo, força, tá é. ligado? Deu branco, velho. <laughs> não, é legal, cara. Inclusive, falou do filho dele aí. Vários, vários tunes que saem do, da Raiva, né? Da, uhum. Daquele selo. É, hoje em dia já é o filho dele que tá mixando é, ali, né? né? ele trabalha mais com dubstep, assim, com os remixes dubstep dub, né? Que ele fala que é um dubstep do reggae mesmo, uhum. né? Aquele dubstep. É, mas eles estão fazendo vários trampos junto ali. Pô. Lembrei que eu ia falar. Quem <laughs> quiser, quem quiser, tá no YouTube, né? Quem quiser dar uma é. conferida na sessionzinha, com, tem mais de um tem, vídeo, né? tem, né? Tem, tem, Põe o que lá pra achar o... Cê, ah, se, se o cara colocar youtube.com barra dubmastor, ele vai ter todos os vídeos. Só que se ele escrever, por exemplo, né? É, Mad Professor, Fever, Studio 12, ele vai achar também. Cidade Verde Sounds, Mad Professor é. também acha. Cidade Verde, Mad Professor. É. Né? Da hora, bom pra galera Ver. Videozinho ficou. Bicho, e, e, o Matt não teve dessa, não. O cara chegou lá, nunca tinha mexido na minha mesa, nunca tinha mexido nos meus efeitos. Chegou de primeira, apavorando. Tipo, eu fiz um dub lá da Fever. Daí ele falou assim: agora deixa eu fazer a versão do Mad Professor. Porra! <laughs> Deu até vergonha. Quase não coloquei meu vídeo. <laughs> da hora, Caraca. cara, da hora. Fala de. Falando, continuando no papo de internet, lança aí pra galera os endereços. Ah, os endereços legal. de vocês. Então, a gente tá. Tem o meu MySpace, que é o é, myspace.com.br dubmaster. Tem o do Guilherme, que é barra Guilherme Adonai. É, a gente tem também o Reverb Nation do Cidade Verde, que é o, o Reverb Nation, por enquanto, é o canal que mais está atualizado, assim, nosso, que é reverbnation.com.br Cidade Verde Sounds. E tem o canal no YouTube também, que tem os vídeos aí. A gente sempre faz assim Produção filma, nova sempre vai pôr é, no YouTube tá também. Colocando bastante coisa nova coisa. no YouTube agora, assim, vídeos de mixagem, de gravação, do rolê. E aí eu vi para acessar o canal do YouTube é youtube.com/barra dubmaster. Firmeza. É legal aproveitar o gancho aí de internet, então falar que esse programa estará disponível quinta-feira no máximo para para você escutar no gandiagroove.blogspot.com. E em breve a gente vai estar tá postando ele para download também, aí a galera escuta onde quiser. Da hora. Lembrando também nos programas ao vivo, quem quiser trocar ideia com a gente, radiofiscar@hotmail.com. E a ah, transmissão aí é, para todo, todo mundo na internet www.radio.fiscar.br. Esse é um programa gravado, hoje a gente não está online no MSN, mas Fique aí na escuta. Daqui a pouquinho, um live aqui para vocês do Cidade Verde. E que mais, cara, que tem pra falar aí antes da gente curtir a sonzeira? É, acho que pode abrir espaço pros caras aí, aproveitar e falar ah, o como que é que eles... Vocês estão em, em, Camboriú agora. É, a gente tá morando em Santa Catarina, Balneário Camboriú. E como é que tá lá? Vocês estão lá, já tem um <coughs> movimento? Então, lá rola, assim, uma cena de banda, mas é uma cena, assim, bem virgem ainda, bem pop. Só que a gente tá com a intenção de movimentar, assim, essa cena aí da sound, desses artistas que a gente conhece, pra fazer mais um gancho lá, né, em Balneário. Lá é da hora porque é pertinho de Curitiba e de várias cidades, dá pra armar, de levar rapaziada e fazer mais de um show, Florianópolis, sei lá. A gente, ah, tá, a gente tá começando isso, né? uma festa agora lá, que é uma cidade do lado de Balneário Camboriú, que é meia praia. Um lugar bem legal, com uma estrutura massa. O parceiro nosso que faz a festa, ele é dono do sistema de som, então ele tem um som, tipo, tem vários sistemas de som, assim, mas o som que ele vai levar é um som caprichado mesmo. E é um lugar massa, assim. Então a gente tá acreditando que essa festa aqui, essa festa aí vai dar bastante fruto ainda. Até o final do ano já vai ter feito a conexão com a Vou maioria da rapaziada. Aí. Já, já bacana. É. hoje, falando em sistema de som, falar um pouco, né? É, pra quem não, não pegou aí desde o início, hoje o Cidade Verde é, tá aqui com a gente porque eles vão tocar em Araraquara, na festa Ghetto Dance, Big Up, galera do Dub Play que sempre faz essa festa. Vai ter o Monkey Giant também cantando lá. Vamos ter a oportunidade de conhecer mais um irmão aí também do rolê, do reggae. E, mano, pode ter certeza que quando vocês tiverem ouvido esse programa, ouvindo esse programa, vocês vão estar tá felizes do rolê que vocês fizeram. <laughs> Lá é da hora o rolê também. Já tá, já tá sendo legal já. Araraquara, cidade da Good Ganja, né? <laughs> Yellow <laughs> City. Yellow City, né? total, barato é. Firmeza. <laughs> Double Wise. Da hora. É. Tá. Tá dando tempo aqui do nosso papo, né? Exatamente. Curtiu Acho que a galera tá querendo ouvir som, né, velho? Vamos de som? Demorou, é nóis. Demorou. Deixa um salve pra galera aí. Pô, queria agradecer novamente a oportunidade de estar tá podendo apresentar um pouco do nosso trabalho aqui na rádio. Mas estamos é, ansiosos aí para fazer a vibe com a rapaziada aqui da região, ali na Ghetto Dance, com o pessoal do Play. E, pô, valeu, rolê 100% aí. Sempre que a gente puder estar tá junto, estamos somando aí, estamos na família. Isso aí, quem puder conhecer o trabalho Cidade Verde aí, quem estiver ouvindo, acessar aí MySpace, YouTube, tudo que puder para conhecer aí. Saindo várias coisas novas, logo mais disco aí, CD novo. É isso aí, já bless. Queria mandar um salve também, que agora tô vendo que tem uma rapaziada, assim, que anda produzindo um som, tá ligado? Tem uma galera fazendo um som massa mesmo. E acho que tá vindo bastante coisa boa daqui pra frente, assim. A gente tá numa, num nível de transição do reggae no Brasil. E acredito que se todo mundo continuar fortalecendo, assim, logo, logo as pessoas vão, vão poder conhecer bem o que, que é o reggae de verdade, né? Que igual o rapaziada aqui do Ganja Groove, sempre representando, já vi, acompanho, assim, algo pela internet, os caras dão palestra, várias paradas, isso aí é o que faz a a cena de verdade, ou que soma de verdade pra cultura, né? Isso aí, todo mundo, cada um num canto, somando, é nós. É nós. Bom, quero deixar meu agradecimento a vocês, né, por ter se disposto aí a passar aqui a tarde, vir antes e tal, pra, pra gente fazer esse programa aí. Fazer esse programa fica estranho, né? <laughs> gravar, gravar esse programa aqui na Tudo rádio. Tudo programa. Porra, velho. É... Aí é com você, velho. Agradecer a disposição do Lucão, sabadão aí, galera, tudo Ai, feriado nossa, emendado, o Lucão, Lucão saiu da toca dele, mó friaca aqui hoje, veio aqui gravar o programa, agradecer a Rádio Fiscar, né, e minha mãe e meu pai. É isso aí, galera, eu queria dizer deixar meu salve para vocês, agradecer mais uma vez por estarem escutando o programa Gandia Groove, agradecer a presença de vocês também. É isso aí, boa semana a todos, fiquem com Joe! Vou mandar um beijo pro meu pai e pra minha mãe é, também, então, né? É. Pra minha irmã, pra minha mina, pra todo é. mundo. É, beijinho. Aí, ó, showzinho pelas ondas do rádio. Pô! Blu Blue, Ganja Groove, a sua conexão com Ja, Ja, Ja.